difusió i acció per la desmilitarització. Tots els diumenges a les 11 de la nit a Contraband FM en directe i també en horaris de redifusió els dilluns a partir de les 7 del matí i els divendres a partir de dos quarts de 10 del vespre. dia 6 de desembre del 2011 i som en directe des de l'estudi de Contrabanda FM per fer una nova entrega, per compartir un nou monogràfic dels diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba. Ja hem fet tres programes, amb el d'avui serà la quarta entrega i ja estem a l'etapa de Guatemala, a la República de Guatemala, a Centroamèrica. Música Avui, doncs, continuaré compartint aquests diaris de viatge, algunes lectures, fragments d'aquests diaris de viatge escrits in situ durant l'any 2007 i 2008. paraulespodepau.contrabanda.org. Aquest és el bloc del programa, amb tots els àudios que pengem setmanalment i amb la informació complementària dels mateixos programes. onesdepau.contrabanda.org. Mm Los caminos de la guerra. La respuesta al genocidio. Después de la batalla, la historia se abre en dos escenarios contradictorios. El primero de ellos plantea que la violencia cometida debe ser olvidada y perdonada, y se debe construir un nuevo consenso social a partir de un teórico empezar de cero. Defiende el olvido frente a la memoria y la amnistía frente a la justicia. El segundo escenario considera que la superación de la violencia pasa por el conocimiento de la misma y por la justicia, el esfuerzo de la memoria frente a la metodología del olvido considera que la reconciliación y el perdón deben ser consecuencias de la verdad y la justicia. Solo la organización y el sacrificio impidieron la destrucción de la resistencia. La violencia hirió la organización, capturó los ideales, persiguió los sueños, pero la esperanza permaneció viva y la muerte no eliminó la supervivencia y la lucha colectiva. Aquests són uns fragments del llibre Sueños perseguidos de l'historiador gallec Andrés Cabanes, que vaig transcriure a la pàgina 80 i 81 del diari de viatge número 4. Aquest llibre, Sueños perseguidos, té el subtítol Memòria de las Comunidades de Población en Resistencia, les CPRs, a Guatemala. ones de pau, continuem viatjant per Guatemala, aquesta república centroamericana, i tinc aquí els diaris de viatge número 3, 4, 5 i 6, a veure què és el que vaig seleccionant sobre la marxa i espero que doncs, us semblin interessants aquestes lectures d'aquest viatge iniciàtic i també polític en el que vaig estar treballant com a observador internacional, com a acompanyant en comunitats camperoles i també a la capital de Guatemala, a la ciutat de Guatemala, Guate, durant set mesos, a l'any 2008. diari de viatge número 3, a la pàgina 36, escrivia això. 25 de gener del 2008, la gran notícia, he rebut un e-mail de la Karen, de la coordinadora d'acompanyament internacional a Guatemala, CAIC. Ara em diu que sí que podré fer d'acompanyant a partir del febrer. Quan vaig fer la sol·licitud, per fer de voluntari acompanyant de testimonis i defensors dels drets humans pel genocidi dels anys 80, em van dir que no hi havia places, que ja tenien cobertes totes les sol·licituds amb la gent dels diferents comitès i ONGs europees i d'Estats Units i Canadà. Però hi ha hagut una baixa i s'han recordat de mi? El taller de capacitació és del 4 a l'11 de febrer i em comprometo a treballar fins al 14 de maig del 2008. Tres mesos intensos vivint en comunitats indígenes, acompanyant els testimonis i viatjant a la capital, ciutat de Guatemala, quan sigui necessari. De moment, abans, tinc 10 dies per seguir descobrint la ruta maia abans d'anar a la capital de Guate. I com que avui ha estat un dia dur, estressant per Flores, tinc aquesta bona notícia de la CAIC i els propers 3-4 mesos seran durs, a moments difícils pels testimonis i acompanyants. Bé, doncs aquests punts suspensius passaven a la pàgina següent, la pàgina 37, i diu, doncs, una mica d'humor mexicà per seguir gaudint el viatge amb força i ironia. I hi ha una imatge <clears throat> de Doña Virginia Aguilera que desenmascara a la sombra, derrotado por Ultraman. I això és Toreo de Cuatro Caminos de l'any 1982. Bé, tradueixo aquest peu de foto. Això és aquest eh, espectacle doncs, tan popular a Mèxic i també als Estats Units, de la lluita, diguéssim, d'aquests forçuts i aquestes forçures que van enmascarats eh, i que es peguen entre ells o fan veure que es peguen, eh, es fan amb, amb un quadrilàter com si fos de boxeig i a la foto doncs, surta aquests dos enmascarats i, i una velleta, una iaia que li està estirant de la màscara eh, a la sombra i aquesta vella es diu Doña Virginia Aguilera, que deu ser un d'aquests personatges que apareix eh, en aquestes lluites de wrestling o de, o de lucha libre. Doncs això, una mica d'humor per mantenir la força en aquesta, en aquesta ruta, eh, no només de la cultura maia, sinó també de, de l'acompanyament a la lluita política i la resistència política després del conflicte intern que va viure Guatemala, la guerra interna entre l'any 1960, podríem dir, i l'any 96, quan es firmen els acords de pau. durant aquests dies que tenia de vacances, diguéssim, abans d'incorporar-me a Coguate, a la coordinadora d'acompanyament internacional de Guatemala, vaig estar al Mirador, a la selva de Petén, que és el que vaig estar llegint en l'últim programa d'aquests diaris de viatge, a partir d'aquell escrit titulat La Foto, i que podeu veure al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org surt aquesta fotografia que il·lustra aquest text de la foto en el que parlo una mica de l'excursió al Mirador, a l'antiga ciutat maia del Mirador, a la selva de Petén. Mm, quan torno d'aquesta excursió a la selva de Petén i arribo a Guatemala, faig el taller de capacitació per l'acompanyament a la Casa Mango que és on s'allotgen els acompanyants de Cowate i també estan les oficines de la coordinació d'aquest conjunt d'organitzacions que fan aquesta feina d'acompanyament i el taller de capacitació el vaig fer entre el 4 de febrer i el 12 de febrer aquí tinc un petit text que explica què és a Cowate i us el llegeixo a continuació que es la coordinación del acompañamiento internacional en Guatemala. La CAIC une los esfuerzos de acompañamiento de 10 organizaciones internacionales. El equipo en el terreno se llama ACOWATE. El mandato de la CAIC es mejorar la situación de derechos humanos en Guatemala a través del acompañamiento internacional a personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos guatemalteco que se encuentran bajo riesgo por el trabajo que realizan a favor de la construcción de una sociedad democrática, multiétnica, pluricultural, basada en la justicia socioeconómica, el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad. El acompañamiento no puede estar vinculado a actividades ilegales de ningún tipo ni al uso de la violencia. I aquí tinc un altre fragment d'una fotocòpia que resumeix una mica també la situació de Guatemala. Y diu, los conflictos sociales en el área rural de Guatemala tienen una larga historia y, como lo muestran las cifras actuales de la distribución de la tierra, la pobreza y la desnutrición crónica en la población guatemalteca, apenas se haya intentado seriamente erradicar sus causas estructurales. Los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra interna violenta tenían el objetivo de superar la discriminación y la desigualdad en la sociedad guatemalteca y el modelo excluyente para la mayoría del pueblo guatemalteco. Sin embargo, según el relator especial sobre el derecho a la alimentación, la aplicación del marco de los acuerdos de paz para la realización de profundas reformas políticas, económicas, sociales y culturales ha resultado difícil por la resistencia que han opuesto poderosos sectores. Las dueñas, los dueños de grandes extensiones de tierra en todas las regiones del país fueron armados durante los regímenes militares anteriores y siguen en la actualidad con sus ejércitos privados al margen de la ley y pueden, como lo muestran los casos de las fincas Nueva Linda y no a Florencia actuar en un ámbito de impunidad total. del diari de viatge número 3, passem al número 4 eh, amb aquesta transcripció, aquests fragments transcrits del llibre Sueños Perseguidos amb el que hem començat eh, el programa Recorrido por la miseria Aislamiento e integración caracterizaban la situación de la región Ixil de Guatemala a mediados del siglo XX, dos realidades aparentemente contradictorias como definidoras del esquema de desarrollo. El aislamiento producido por la difícil accesibilidad de la zona, terreno quebrado, inexistencia de carreteras y por la pobreza de la mayoría de la población. La integración porque la región estaba incluida en el sistema económico agroexportador como abastecedor de mano de obra barata para las fincas y a partir de la enajenación de sus tierras comunales. El 80% de los habitantes abandonaba anualmente sus tierras para trabajar en las grandes plantaciones de la costa sur. El trabajo en las fincas presentaba las siguientes características negativas. Explotación Es bravo el senyor, solo paga 30 centavos al dia per la tarea. Això, esto en, entre comilles, perquè aquest llibre eh, recull el testimoni de centenars de supervivents, sobrevivents de, el genocidi, de la guerra interna que va, va patir eh, Guatemala i també d'aquesta època anterior d'explotació i per tant són testimonis en primera persona Sí, el primer era l'explotació, el segon és la servidumbre. Algunos terratinientes y contratistas seguían usando el cebo y el látigo para castigar a los indígenas que habían despojado de sus tierras a numerosos campesinos y se habían apropiado de las tierras comunales. Peligrosidad por las enfermedades y los pesticidas, els químics que s'utilitzen al cultivo agroindustrial. Sobrevivencia, una cosecha que apenas les permitía sobrevivir unos meses. El racismo y el autoritarismo apoyaban la explotación económica. El racismo porque la administración estatal se organizaba a partir de y para la población de indígena en un territorio bastante homogéneo étnicamente. Mm, más del 90% de la población maya, mayoritariamente Xil, con núcleos de quiches. Las tensiones sociales y culturales, además de las económicas, definían un Estado y dos realidades radicalmente diferenciadas. La división entre ladinos, blancos e indígenas es profunda y obvia en Nevaj, la capital del departamento del Quiché, como en el resto de Guatemala. El autoritarismo implicaba que las protestas de la población, protestas muy frecuentes, aunque temporales, eran respondidas mediante el uso de la fuerza, sin espacio para el consenso. Años más tarde, la guerrilla, recién ingresada en el área Ishil, sintetizó las grandes diferencias existentes en la máxima de los ricos contra los pobres. aquest llibre, Sueños perseguidos, de Andrés Cabanes, doncs es centren en aquesta zona, la zona Ixil, del departament del Quiché, al nord de Guatemala, i per tant fa referència a aquesta població, que és, diguéssim, un dels subgrups de la població maia. I, per tant, segueixo llegint. Después de 17 años de ataques continuos, entre 1970 y 1990, en diferentes modalidades operativas, la población sobrevivía y constituía el ejemplo de resistencia más prolongado de la historia indígena de Guatemala. La población Ishil en resistencia se había constituido ya en símbolo para otras poblaciones de Guatemala, era el modelo en miniatura del proyecto revolucionario, aunque no era el modelo ideal ni el cielo que se había soñado pesaba más la sobrevivencia que el desarrollo. Reivindicaciones sectoriales como las de las mujeres habían sido aplazadas. El problema de la tierra permanecía intocado. La participación permanecía mediatizada por la lógica de lo militar y de la autodefensa. Las formas democráticas de tomas de decisiones, la educación gratuita, la salud, las estructuras de apoyo comunitario y un paraseguro social constituían logros inéditos en las empobrecidas zonas indígenas y rurales del resto de Guatemala. El terror. Bé, doncs mantenim aquesta marimba guatemalteca més alegre per llegir aquest fragment perquè realment és mm, bastant fosc i en aquest apartat el terror diu així. Los testimonios entrevistados que presenta el libro Sueños Perseguidos relatan y definen los asesinatos sufridos por la población Ixil. Ahorcados, amarrados, arrojados al barranco, arrojados al río, apaleados, clavados en la tierra con estaca, por cuchillo, decapitados, desnudados, despedazados, golpeados hasta morir, golpeado con estacas y clavado con estacas en la boca, macheteados, mutilados en orejas, brazos, manos, niños agarrados por las piernas y golpeados contra rocas, quemados vivos, secuestrados, obligados a caminar cargando piedras, quemado con gasolina, quemados col·lectivamente, muertos de hambre, de susto. Això és pels bombardejos, o sigui, les explosions mm, de l'aviació i els helicòpters doncs, provocava aquest susto entre cometes i això doncs, feia aturar el cor i també morts, muertes de hambre i enfermedat. Aun así, la valentía y dignidad en busca de la justicia es más fuerte que todo el horror vivido. a continuación del fragmento que allí, del Los testimonios del genocidio que acompañamos en Acuate son un ejemplo extraordinario de la lucha por la justicia, del valor, de la vida, por encima de la muerte. otra víctima, la verdad. La verdad también cayó víctima de la agresión, ya que el terror se desmintió, se ocultó y se falseó. La violencia ejercida como muestra de poder y demostración de fuerza explícita para provocar terror sobre los sobrevivientes fue simultáneamente silenciada. La historia oficial dijo que las masacres nunca ocurrieron. Los oficiales disfrazaron el horror, designaron un operativo de destrucción con el nombre de situación. Las masacres de la población civil fueron denominadas operaciones militares contra la guerrilla. Las capturas masivas se convirtieron en liberación de la población retenida. No hubo muertos civiles, sino combatientes abatidos. A la destrucción de medios de subsistencia al hambre de la población se les denominó consecuencias ingratas de la guerra. Una triste, lastimosa situación. En este escenario, la verdad se asemejó a otra aldea destruida. Los recuerdos se volvieron ceniza y la población corrió a refugiarse en las montañas del olvido. desnudar la memoria, para liberar las manos de quienes regaron las milpas y empuñaron claveles, para escuchar a cientos de ruiseñores que atrincheraron su canto en un viejo ciprés. Hay que desnudar la memoria para liberar el llanto, la voz, la mirada de miles de víctimas que esperan la lluvia para continuar la siembra, para reconocer los diferentes caminos que legitimaron nuestras hermanas y hermanos cuando escapaban del ventarrón. desnudar la memoria, para recuperar el maíz que desgranaron con el poder de metralletas, para desenterrar el baúl de sueños y recuperar las huellas de nuestras y nuestros mártires. Hay que desnudar la memoria. Hay que desnudarla, desnudarla, desnudarla. Para reconstruir la verdadera historia y despertar esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos. Para prepararle una emboscada rotunda a la tristeza e invocar la fuerza, e invocar la fuerza de quienes se atrevieron a defender la vida. Hay que desnudarla, desnudarla, desnudarla para recuperar el maíz que desgranaron con el poder de metralletas. Para desenterrar el baúl de sueños y recuperar las huellas de nuestras y nuestros mártires. Hay que desnudar la memoria. Hay que desnudarla, desnudarla, desnudarla para reconstruir la verdadera historia y despertar esas luciérnagas, esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos, para prepararle una emboscada rotunda a la tristeza e invocar la fuerza, e invocar la fuerza, e invocar la fuerza de hombres y mujeres en Guatemala y todas sus comunidades y en América Latina que se atrevieron y se siguen atreviendo a defender la vida amb el diari de viatge número 3 a la pàgina 50 i 51 doncs hi ha retalls de diaris escric doncs a aquestes dates del 1961 al 1996 que és el període de la guerra interna amb ingerències també externes d'altres països com els Estats Units en, en aquest eh, conflicte entre els militars i eh, la defensa per la força dels seus privilegis doncs amb els crims de guerra i el genocidi que pateix la població indígena, principalment Baia, i aquí recordo que hi han 200.000 assassinats i desapareguts, el 80% indígenes maia i unes 500.000 persones desplaçades forçoses i refugiades a Mèxic i altres països. Uh, aquí també escric les PAC, les Patrulles d'Autodefensa Civil, que són campesinos paramilitares dirigidos por el ejército para controlar la población. Fueron creadas por el dictador militar Ríos Montt en 1982 i a la següent pàgina hi ha una fotografia del volcà Nagua a la població d'Antigua i escric 9 de febrer cap de setmana de descans del taller de capacitació d'acompanyants de Cowate. visito la ciutat d'Antigua i pujo sol al cim del volcà Agua, 3.713 metres. I el plànol, diu aquest plànol, me'l donen a la municipalitat, o sigui, a l'Ajuntament del poble Santa Maria, a 2.080 metres. A la següent pàgina ja apunto un dels casos diguéssim, més importants que vaig acompanyar eh, juntament amb altres companyes i companys de Kawate, que és el cas de Doña Juana, que va ser, com escric aquí, violada en una comissaria de policia. I és el que hem acompanyat des de febrer, amb més continuïtat. El judici és el primer contra la policia que arriba als tribunals. I hi ha un, un retall de premsa del diari Premsa Libre del martes 19 de febrero del 2008 amb el titular Ex policía enfrenta debate. Es acusado de haber abusado sexualmente de una prisionera en Nevaj. I a la fotografia es poden veure doncs, la, la sala de, on es feia aquest judici i també el, alguns dels acompanyants que estem presents entre el públic per fer una mica de pressió en aquest cas, que finalment guanyaria, excepcionalment, Doña Juana i sentenciarien aquest policia com a culpable per aquesta violació. Música i segueixo alternant el diari de viatge número 3 i número 4 ara tornem al número 4 i a la pàgina número 55 apuntava el següent L'equip de la capital, de Kouate, això fa referència que hi havia dos equips de treball, un a la capital, que feia desplaçaments per tot el país, i un altre equip eh, format per diferents persones a diferents comunitats eh, camperoles indígenes. I, per tant, l'equip de la capital és el que acompanyava aquest cas de Doña Juana. I segueixo llegint... L'equip de la capital de Kouate hem estat acompanyant a l'Instituto, al ICCPG, que després us diré què volen dir les sigles, que ara mateix no ho tinc aquí, eh, que és el eh, que actuava com a querellantes adhesivos del Ministeri Públic, acusant el policia que finalment ha estat sentenciat com a culpable. També hem acompanyat a Doña Juana durant el debat, el judici, i hem estat convivint amb ella i la seva família a Macalajau. la vila indígena del nord del Quiché on viu. Aquest cas ha tingut molt suport moral, tècnic i econòmic per part d'organitzacions guatemalteques i internacionals i sobretot ha tingut el recolzament de les associacions de dones que sempre han viatjat amb la caravana, entre cometes, de l'Instituto en cada vista del judici. Poder ser allà amb tots ells i especialment amb la família de la Juana ha estat una gran experiència humana. El 9 d'abril del 2008 apuntava últim dia del judici per violació sexual en una comissaria de policia. La víctima, Doña Juana, i tot l'equip de l'Instituto surt a la plaça central de Santa Cruz del Quiché a ballar al son de la marimba per celebrar que ha acabat el judici. Acció optimista, doncs la sentència es pronunciaria al cap d'unes hores. Acció de pressió cap al tribunal i de confiança en el treball dels advocats i tot l'equip que ha seguit el cas. I hi ha dues fotografies de la mateixa Doña Juana, amb una neta seva i una filla també amb, amb un altre net. El text d'aquesta mateixa pàgina 55 continua dient Mentre sonava la marimba i les dones ballaven, vaig fer aquesta foto a Doña Juana, amb la seva filla Amèlia i el seu net Edgar, que du una banderola amb el nom de Juana Méndez i una altra neta als braços de Juana i filla de l'Amèlia. Banderoles, espelmes, samarretes, pòsters, folletons, rodes de premsa, un institut jurídic, advocats de prestigi, associacions de dones, traductores, eh, psicòlogues, acompanyants, periodistes... Un equip excepcional com la valentia de Doña Juana. Música Bé, evidentment, sense tot aquest suport inter internacional, eh, aquest cas no hauria arribat ni a investigar-se, ni a cap tribunal, i encara menys doncs, eh, hagués tingut una sentència inculpatòria cap a un policia com, com la que es va donar. I, per tant, doncs, això també ha de fer reflexionar que, que el sistema judicial doncs, no funciona i, i tampoc és bona senyal que, que funcioni només quan hi ha aquest recolzament exterior per veure quina és la situació aquí hi ha un fragment a la pàgina 54 de, del mateix diari que llegia abans, Premsa Libre amb data del 4 de maig del 2008 i diu un sistema que castiga Estos son algunos datos que revelan que los abusos sexuales en contra de las mujeres privadas de libertad son comunes. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios Comparados, El 75% de las mujeres recluidas en el centro de detención de Santa Teresa denunciaron haber sufrido abusos sexuales cuando fueron detenidas o durante su estancia en una comisaría. El 75% de las mujeres. después también dio de 154 mujeres entrevistadas, solo dos dijeron que fueron tratadas con respeto en el 2005, las denuncias por actos de violencia sexual subieron 42% en relación con el año anterior. Y el 29% de las entrevistadas denunciaron que fueron desvestidas al entrar en la comisaría. El 35% de ellas fueron amenazadas de muerte para que no denunciaran. Bé, doncs a l'exagente de la PNC, Antonio Rutilio Matías López, que és l'acusat, Juana Méndez, és la valenta doncs, dona Maya Quiché, de 46 anys, que va doncs, tenir la valentia d'enfrontar-se de, a, als seus victimaris i de, denunciar cara a cara davant d'ells doncs, els, els abusadors i a l'instituto pues, us ho apuntaré al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org, com una referència més perquè té molta informació interessant de diversos casos. Això es diu Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el ICCPG, que també doncs, sortirà després amb altres casos i altres advocats que vam acompanyar des de Coate per fer aquesta feina de recolzament, de difusió, de dissuasió i de documentació de la violació dels drets humans a Guatemala. Música I si passem al diari de viatge número 6, també d'aquesta etapa a Guatemala, hi ha un retall d'aquest diari de títol enganyós, Prensa Libre, que evidentment doncs, està al servei dels de, grans terratinents i les multinacionals i tota la classe política corrupta de, de Guatemala doncs publicava un article de la Comissió Internacional contra la Impunitat en Guatemala, la CECIC, en el que il·lustra el panorama de la justícia o de la injustícia a Guatemala. Només per rescatar dues dades, diem que l'organisme judicial, això textualment, té un nivell d'impunitat del 93%. Esta cifra es similar al 98% de impunidad que se da en el Ministeri Públic. i per tant això vol dir que de cada 100 casos només 7 s'investigaran i podeu imaginar doncs, els que tindran una sentència a favor de la víctima per tant impunitat pràcticament total a Guatemala unes dades doncs, que són de el setembre del 2008 però que a dia d'avui continuen si és que no han augmentat Música aquesta música tanguera argentina ens anem a, a la pàgina número 5 del diari de viatge número 4 per recordar un dels personatges doncs, eh, eh, importants malauradament de, aquesta etapa doncs, de dictadures a Guatemala que van provocar doncs, la, tota aquest terror que el llibre Sueños Perseguidors en resumia com us llegia abans això és un retall de diari també i diu, fue noticia el 23 de marzo de 1982 un grupo de militares jóvenes le dio golpe de estado al general Romeo Lucas García el poder lo asumió un triunvirato integrado por Francisco Luis Gordillo, Horacio Maldonado Schatt y Efraín Riosmond. Posteriormente fueron desplazados los dos primeros y se quedó con el poder total el ahora caudillo del Frente Republicano Guatemalteco, Riosmond. Bueno, doncs a, a aquest personatge, Fren Riosmont, que va fer aquest cop d'estat, i que va protagonitzar doncs, la repressió i les massacres contra la població indígena en aquests anys inicials de la dècada dels 80 eh, segueix sent actualment diputat al Congrés de Guatemala com de fet també hi ha en aquests moments a la presidència de la República de Guatemala un ex general que també va ser Mm, partícip actiu d'aquesta guerra bruta de Guatemala, com és el Otto Pérez Molina, que al mes de novembre d'aquest 2011 va guanyar les eleccions presidencials a Guatemala i, per tant, un exgeneral que participa de crims de guerra durant aquests anys 80, actualment presideix eh, aquesta república de Guatemala. Aquest és el panorama ha i això no impedeix doncs, que hi hagin tractats i acords econòmics entre la Unió Europea i Guatemala, com tampoc entre els Estats Units i el mateix país centroamericà. Y aquí escribía, fue bajo sus órdenes cuando se produjeron las acciones militares y paramilitares más terroríficas. Y peor todavía, los miles y miles de inocentes asesinados durante la política de tierra quemada, arrasada, fueron ejecutados por las PAC, patrullas de acción civil reclutadas a la fuerza con engaños por el ejército. Es decir, los militares reclutaban a indígenas y les ordenaban que realizaran las matanzas en comunidades indígenas donde vivían sus vecinos, fomentando así el enfrentamiento entre la población. A les següents pàgines hi ha també doncs, un resum del cas de Rio Negro, la massacre del 13 de març de 1982, en, el, en la que moren assassinades 70 dones i 107 nens. I això es va produir degut a un desplaçament forçat per poder eh, crear una presa, la hidroelèctrica de Chichoy, al Rio Negro. Això ja ho vam estar parlant durant el programa Dones de Pau dedicat a les guerres de l'aigua, i també trobareu eh, aquest àudio juntament amb altres de Guatemala a la pàgina web següent onesdepau-guatemala.blogspot.com onesdepau-guatemala.blogspot.com és un blog que editem en paral·lel amb els monogràfics dedicats a Guatemala i per tant trobareu molta informació que ara mateix doncs, potser no cal repetir si esteu interessats doncs la, la podreu eh, trobar i escoltar en aquesta pàgina web que us acabo de dir onesdepau-guatemala.blogspot.com असूये obligaron a bailar con las grabadoras robadas en sus casas y luego los torturaron. Las señoritas fueron violadas. Los campesinos intentaban el diálogo a comenzar con el capitán militar y los patrulleros de Checoco. que caen atravesados y los niños fueron estrelladas sus cabezas en las piedras. Después tiraron los cadáveres en un barranco cerca del río. Así como este testimonio, hay miles más en todo el país. Huellas que nunca podrán borrarse en la memoria de los testigos y sobrevivientes. más dispuestos que se lanzan decididos Posar el polvo de sus huesos en el río, Ixchel emergiría hecha de agua y de luz como la milpa tierna. Así estaba ya dicho en la palabra antigua del libro del consejo. Gracias le daría al corazón del cielo por convertirse en su enviada. Por su luz el pueblo subiría a la montaña, haría sus sacrificios, recibiría la sabiduría y la fuerza que necesitaba, con la boca llena de claveles rojos, impregnada de furia y de eternidad, se dormiría sobre una rosa y se desharía como una nube en el horizonte. Solo estaba hecha de agua y de luz, porque no podía renacer su sangre y su carne, hasta que saliera la luna del maíz. Los Caminos de Paxil, de Paxil, novel·la d'Arturo Arias, i aquest fragment també transcrit a la pàgina 43 del mateix diari de viatge. el libro del Consejo, al que feia referència Los Caminos de Paxil, doncs es refereix a el Popol Vuh, aquest libro del Consejo de la comunitat Quiché. El Popol Vuh també té un altre fragment que transcric a un altre diari de viatge, el diari de viatge número 6, i que diu Balam Kitse, Balam Akab, Mahukutaj e Balam, los primeros varones que vinieron de allá del otro lado del mar, de donde nace el sol. difícil, mireu el blog del programa, onesdepau.contrabanda.org trobareu aquestes fotografies d'unes escultures, uns relleus de la ciutat de Guatemala i en una surten uns personatges així mitològics i són Iac, Utiu, Kel i Hoch. Són quatre personatges que estan aguantant eh, porten amb els braços un tros de, de blat de moro, de maïs, una canya, diguéssim, i aquesta fotografia del diari de viatge l'acompanyava amb un altre fragment del Popol Vuh que, que deia així De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Yak, el gato del monte, Utiú, el coyote, Kel, una cotorra vulgarmente llamada Chocoyo y Hoj, el cuervo. Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Les dijeron que fueran a Paxil y les enseñaron el camino a Paxil. Y así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. passem al, al diari número 5, que és un quadern més petit, on apunto doncs, hi ha les vivències de l'acompanyament de la segona etapa de Acowate, d'aquest acompanyament que ja no seria a la capital, sinó a comunitats camperoles. I això va ser al departament del Quiché, a prop de Nevaj, a Ilom i també a Xix, a dos petites poblacions d'aquesta zona més muntanyosa al nord de Guatemala. Això va ser ja a la primavera i estiu del 2008 i a la pàgina 30 recordo eh, una reunió que vam tenir i ho llegeixo a continuació. 5 de junio del 2008 Nevaj. Nos juntamos los dos grupos de acompañantes con Gabriel para platicar, o sea, para hablar sobre la coyuntura y noticias de la zona Ishil en el Hotel Ileval Tenam, donde siempre nos alojamos los acompañantes entre salida y salida a comunidades. 30 quetzales, 3 euros la noche, limpio y agradable. He visitado casi todos los hospedajes de Navaj y es el mejor lugar, aunque me falta la relación personal con los propietarios que tendría otro lugar más familiar. Nos juntamos pues en la habitación de Jamie, la acompañante de Estados Unidos, con su compañera de equipo Lisa. En mayo-junio trabajaron juntas. Y Sandra y yo, los cuatro con Gabriel. Platicamos sobre varios temas, especialmente sobre la quema de la comisaría de Nevaj del 22 de mayo la empresa Hidroshakbal en Ilom y el alcalde de Nevaj. Gabriel dice que tal vez se pretende reubicar las comunidades de Ilom y Sotsi en las nuevas tierras que la empresa Hidroshakbal donará a las familias de estas poblaciones. Puede ser que haya vecinos de Ilom y otras comunidades que han vendido sus propiedades, mini casa, a la empresa y por eso quieren las dos cuerdas de tierra que ofrece la empresa. También hay proyectos de cooperación que pueden servir para hacer firmar a los vecinos la venta de sus tierras o la aceptación de las, de las dos cuerdas o lo que sea, a cambio de recibir alimentos, material para tejer, para las mujeres, etc. 5 de marzo, firma de acuerdo turístico entre el gobierno de Colom, del presidente Álvaro Colom, y los tres municipios de Nevaj, Chajul y Cochal. Seguramente esta firma no solo es para planes turísticos, sino también para proyectos que no tienen por qué beneficiar a las comunidades, como la represa de Hidroshakbal. Ejemplo, recibir fertilizantes gratis o a bajo precio Pero, ¿a cambio de qué? Doncs, després d'aquesta xerrada amb aquest exmembre de les CPRs, de les comunitats en resistència, durant la guerra interna, que doncs, eh, feia amb els acompanyants per doncs, compartir quina és la situació a la zona i per poder treballar millor sobre el terreny. També hi ha a la pàgina 36 una mica un resum de l'acompanyament a Doña Juana d'aquest cas de violació en una comissaria que us comentava abans i que podré llegir ara a continuació perquè ja no parla tant del cas com, com si de la seva família perquè ens fem una idea doncs, de com són aquestes comunitats maies camperoles en aquesta zona del nord de Guatemala. Música Página 36. En casa de Doña Juana, todo bien. Otto, hijo mayor, está trabajando en la capital, Guate, en zona 3, como segurata. Lleva arma y cobra 1.800 quetzales cada 15 días. Trabaja 12 horas o más cada día. Es mucho pisto, o sea, mucho dinero, pero sabiendo que en Guatemala en 2007-2008 hay por lo menos 14 asesinatos al día, no resulta muy tranquilizador, aunque gane tanto dinero. Se está jugando la vida cada día. Antes, Otto había trabajado con su hermano Silverio en fábricas de guate. La vida en el campo está difícil y las familias envían a sus hijos a trabajar a la ciudad de lo que sea. Sin embargo, me alegro saber, ver que Silverio se quedaba en Macalajau para trabajar la milpa y ayudar a la familia. matiso que la milpa doncs, són els camps de blat, els camps de maïs, i també tenia una fotografia al bloc del programa en la que surten Silverio i Melvin, dos dels fills de Doña Juana, que estaven doncs, vivint en aquesta comunitat de Macalahau i que doncs, és una de les poques fotografies que vam fer i que és divertida perquè surt el Melvin, un dels petits, amb un transistor, amb una ràdio, que acostumaven a posar els vespres per escoltar música i, i misses o, o sermons musicats com és habitual i com també potser comentarem després perquè té bastanta guassa doncs el tema evangelitzador aquí a, a Guatemala com a tota Centroamèrica i, i Sud-amèrica com, com moltes sabreu i segueixo llegint Melvin, el hijo pequeño está mayor de carácter. Interpreto que noto, ni el otro hijo mayor en casa, ahorita es Silverio el mayor. Eh, Melvin, Rubén i Otto són diferents germans. I jo aquí estic veient més gran és a Melvin perquè això és una visita que fem doncs, al cap d'un temps, potser al cap d'un parell de mesos, respecte a quan van fer l'acompanyament durant el judici. I per tant dic que veig canviat eh, en aquests joves de la família. La hija mayor, que sigue en casa, Vilma, está como siempre, currando a tope en casa con doña Juana y tan imaginativa o fantasiosa y divertida como siempre. Hubo muy buena onda con todos, me sentí amigo de ellos y al regresar, marchar, tuve la necesidad de salir rápido de allí, pues me sentía unido a ellos. Como otra vez que visité la familia de Doña Juana en abril, esta vez también hubo partido de fútbol en Macalajau y me apunté entusiasmado. Jugamos un partidazo, me atrevo a decir, los dos equipos. En algunas acciones siento el espíritu del antiguo ancestral juego de pelota maya, saltando y golpeando el balón con la parte superior del cuerpo, hombros, pecho y no con los pies o manos. Marco un golazo de talón, de espaldas a la portería, saltando en el aire. Recuerdo el apodo que el portero argentino Germán me puso en el equipo de Barcelona, colibrí del área chica. El 12 de junio regresamos a Nevaj, Caminamos de Macalajau a Uspantán disfrutando del paisaje de montaña uspanteco. Esta mañana, antes de regresar, subimos al cerro Siete Pinos, donde tienen unas tierras la familia, gran vista de las cordilleras uspantecas y agradable onda con Silverio y Melvin, que nos hacen de guías amigos. I aquesta és la foto que us comentava, que teniu al blog, i també doncs, aquí a la pàgina 37. tornem a, al diari de viatge número 4 doncs també en, en dates anteriors al, al mes d'abril hi ha la memòria d'una reunió del de, grup d'acompanyament de la capital del qual formava part abans en les comunitats com la de Macalahau que comentàvem abans o d'Ailom a la zona Ixil de, del Kitxer i això doncs, bueno, és, és interessant per veure una mica la feina que fan els, acompanyants o observadors internacionals, també podem anomenar, tot i que no és el mateix eh, que els observadors internacionals de, de les comunitats zapatistes de Chiapas, que va ser l'etapa anterior d'aquest viatge, però sí que té moltes coses similars. En aquest cas, en aquesta memòria, aquesta reunió de l'11 d'abril de Kowate, doncs eh, deia això. Chococ, El 8 de abril declaró en el tribunal de Salamá, Rabinal, el comandante del destacamento de Cobán en tiempos de la masacre de Río Negro, marzo 1982. Edgar, el abogado que acompañamos, lo interrogó durante dos horas. El 9 de abril se presentaron al tribunal tres testigos y se suspendió el juicio hasta el próximo 22 de abril. El lunes 14 de abril, Pat se reúne con Edgar. En aquest cas, Pat és el coordinador del comitè d'Àustria i que també coordina aquests equips d'acompanyament de Kowate. A l'Instituto, que tant m'ha costat de trobar abans, perquè no recordo el nom, torna a aparèixer aquí, Instituto de Ciències Comparades Penales de Guatemala, ICCPG, doncs també un altre cas d'acompanyament. al 16 de abril, el 16 de abril será el último día del juicio de Doña Juana. Entonces se presentarán las conclusiones finales y el juez dictará la sentencia. Escribir artículo para actualizar blog Acobate con la sentencia del juicio. Reevaluar el acompañamiento de Doña Juana y el instituto una vez terminado el juicio. Hablar con Marta, psicóloga y acompañante de Doña Juana hablar con el instituto y, por supuesto, con Doña Juana. I per això doncs, també fèiem aquestes visites que abans eh, doncs, us comentava i de la qual pues, llegia un fragment dels apunts del diari de viatge per això fèiem aquella visita per veure doncs, si ella volia que la seguíssim acompanyant o no. De fet, l'acompanyament és una cosa que es sol·licita i que doncs, eh, es parla i, i, i no és una cosa doncs, que s'imposi des de fora, evidentment, l'acompanyament de la coordinadora és una cosa que sol·liciten els diferents eh, grups, organitzacions de drets humans o també de suport a, a diferents comunitats o col·lectius diversos. I també tenim, seguint llegint aquesta memòria d'aquesta reunió de Kowate, tenim un altre apartat que és Chuatalum, que és una altra població. Segons Valeria, que es un Contó a Kat Katy, un otro acompanyant, el lunes 14 de abril se realizará exhumación. Valeria está escribiendo artículo sobre el caso. Se está preparando entrevista con Farfán a realizar la semana del 14 de abril. Finca Nueva Linda. Sin novedades ni mandatos específicos. Se sigue visitando a los compas el sábado y domingo para ver a los dos grupos del plantón. los que terminan el sábado i los que lleguen el domingo. Aquesta finca a Nova Linda doncs ja en vam parlar aquí a Ones de Pau perquè l'any, ara no sé si va ser el 2010 o el 2009, ja fa bastant temps, vam entrevistar per telèfon el director d'un documental sobre finca Nova Linda que resumeix aquest cas de desaparició i de violència per part de els finqueros el propietari doncs, és un, o era un espanyol que tenia una finca en la qual doncs, eh, va desaparèixer un dels de camperols que treballava allà i des de la seva desaparició hi ha un plantó que això vol dir doncs, que hi ha gent acampada a la carretera davant de la finca per reclamar justícia i això també ho apuntarem al blog perquè en aquesta pàgina del diari no tinc les dades com us deia, estava llegint el resum de la memòria d'aquesta reunió, però sí que tenim un programa especial amb el director d'aquest documental Kilòmetre 207, que és on es trobava aquest plantó. Doncs, eh, més informació, Sant Miguel Itztuacan, Durante la reunión del sábado 5 de abril, en San Miguel Ixtoacán, se habló de preparar una posible consulta comunitaria para mostrar a la compañía montana la posición de las comunidades en contra de la minería en su territorio. Se empieza a plantear la posibilidad de dicha consulta sin más datos concretos. Bé, també hem parlat de, eh, per fer denúncia de les multinacionals que fan extracció de plata i or a Guatemala com a altres països i zones de Centroamèrica i Amèrica del Sud i també tenim inclús una, una entrevista amb dos persones que ens parlaven de tota aquesta problemàtica per temes de contaminació i d'expulsió de comunitats de, de la seva terra. Això ho trobareu als blocs del programa, que ja he dit abans, el Dones de Pau i, i també de, el dels monogràfics de Guatemala. Guatemala de la impunitat a la pau. Bueno, un altre de esta memoria de la reunión, CalDH, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. El próximo mayo empieza un nuevo juicio por desaparición de una guerrillera durante la Guerra Civil en 1982. Se celebrará en la Corte Interamericana, que en 2008 tiene su sede en Honduras. Los testigos de las desapariciones de Pachut en Quiché están preparando sus declaraciones por el juicio con Caldeache. Por ello fuimos la semana pasada con Rosario de Caldeache hasta Quiché para acompañar a los testigos hasta Guate, la capital. Estamos a la espera de tener más noticias del caso y de nuevos acompañamientos a los testigos de este caso. Un altre punt, consulta comunitària. Acouate ha recibido una invitación para asistir como observadores a la consulta comunitaria de Sabinal, San Marcos, el próximo 17 y 18 d'abril, en la que es decidiria per majoria absoluta de la seva població rebutjar la mineria. Malauradament, doncs, aquestes consultes comunitàries no són vinculants, tot i que en qualsevol govern democràtic doncs, haurien de ser suficients per eliminar aquesta activitat industrial, com és la mineria, si la seva població doncs, no ho vol. Però, <laughs> evidentment, doncs, si no tenim eh, democràcia ni aquí, doncs, en països que han viscut eh, aquestes ingerències externes i aquestes guerres internes en les que han prevalgut els privilegis de les oligarquies i, i els militars i els terratinents doncs, no es pot dem demanar tampoc democràcia. I acaba amb informe Nunca Más. El 24 d'abril se cumple otro aniversario, el de la publicación del informe Nunca Más. Bueno, aquest és un informe en el que oficialment hi ha organitzacions internacionals es resumia amb tot tipus de detalls aquesta guerra interna de Guatemala entre l'any 1960 i 1996 i per tant doncs, aquí també els acompanyants estaven al cas d'aquestes celebracions i tot això es feia a la Casa Mango a la zona 1 de Guatemala entre diferents acompanyants i coordinadors el blog d'Acoguate és, si no recordo malament, www.acoguate.blogspot.com on trobareu articles com els que apuntava de aquests diferents casos que s'acompanyen i que jo vaig poder acompanyar durant el 2008. doncs, a punt d'acabar eh, aquest monogràfic dels diaris de viatge, el número 4, només apuntar uns titulars que tinc transcrits a la pàgina 14 del diari de viatge número 6, pel que seguirem en el proper programa, en el que llegim més fragments d'aquests diaris i apunto Solo Dios puede cambiar tu vida, acéptalo, Dios es tu única esperanza, la única solución es Jesucristo. Si tienes a Dios, no te falta nada. En fi, això és el que es podia llegir a la població de San Pedro de la Laguna, al llac Atitlán. I tot el poble estava ple d'aquestes pintades i que són realment doncs, eh, aniquiladores eh, pel que fa a la llibertat i, i totalment inductores d'una doncs, falsa creència perquè evidentment eh, només un mateix pot canviar la vida però eh, aquest procés evangelitzador en el que es diu que l'única solució és Jesucristo pues, mm, eh, fa mella en zones on, on hi ha hagut una guerra i on la població doncs, estava, està doncs, eh, vivint o sortint de, de tota aquesta violència i també doncs, quan quan hi ha una guerra social com la que es viu tant aquí com allà, doncs, eh, tot el que són aquests missatges evangelitzadors són bastant destructius i més d'un pot, pot caure-hi. I, per tant, doncs, això és el que comentarem també eh, en les properes entregues d'aquests diaris de viatge. Ens acomiadem fins al proper diumenge. Mm Doncs això, el proper diumenge a les 11 de la nit llegirem, doncs, eh, no, perdó, el proper diumenge segurament farem un programa dedicat a Síria, i m'atreveixo a dir, <laughs> i i em comprometo a, a dir-ho amb tota la complexitat que suposa, farem un nou monogràfic d'un pont de Mar Blava, com els que hem fet sobre altres països com Líbia, Algèria, el Sàhara Occidental, Turquia o al Líban i per tant anirem a Síria intentarem explicar o aclarir mínimament fins allà on sigui possible que és el que està succeint amb tota, tota aquesta doncs, eh, violència des de diferents àmbits, amb aquests mercenaris que estan doncs, matant a la població civil, amb aquest atac al règim i bastant similar, diguéssim, com a titular al que va passar a Líbia eh, amb bastantes diferències però també bastant similar això ho intentarem explicar el proper diumenge, a les 11 de la nit, en directe des de l'estudi de Contraband FM i també ens pot seguir en els horaris de redifusió els dilluns a partir de les 7 del matí i els divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. Al blog del programa onesdepau.contrabanda.org Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides, contrabandits. Gràcies a tothom per sintonitzar les zones lliures de contrabanda i ens escoltem ben aviat. Salutacions i pau a tothom.